14 skirsnis Galbūt grafas mus matė Italijoje, baigščiai tarė Valentina. Iš tikrųjų Italijoje labai galimas dalykas, atsakė Montekristas. Jūs lankyteis Italijoje, panelę. Mudvi su ponė de Vilifor buvome ten prieš porą metų. Gydytojai būkštavo dėl mano plaučių ir patarė pakvipuoti Neapolio oru. Važiavome per Bolonę, Perudžą ir Romą. Tikrai, tikrai, sušuko Montekristas, tarsi tas paaiškinimas jam būtų padėjęs geriau viską prisiminti. Tai buvo Perudžoje per Dievo kūno šventę, pašto viešbučių sode, kur atsitiktinumas suvedė mus visus. Jūs, ponė, panelė de Vilfor, jūsų sūnų ir mane, ir aš turėjau garbiais jūs matyti. Aš puikiai prisimenu Perudžą ir pašto viešbutį ir šventę, kurią jūs minite, tarė ponė de Vilfor, Bet nors ir kaip stengiuosi prisiminti ir gėdinu save už prastą atmintį, visiškai neprisimenu, kad būčiau turėjusi garbę jūs ten matyti. Iš tiesų keista, ir aš neprisimenu, tari Valentina pakeilusi į Montekristą gražias akis. O aš puikiai prisimenu, tari Eduardas. Aš jums padėsiu, tari grafas. Diena buvo labai karšta, jūs laukite arklių, kurių, kadangi buvo šventi, jums neskubėjau kinkyti. Panelį nuėjau į sodo gilumą, o jūsų sunus dingo vaikydamasis povą. Aš jį pagavau, mamą prisimeni, tarė Eduardas, ir išroviau jam iš uodegos tris plunksnas. Jūs, ponė, tebesėdėjote vienogienojų pavėsinėje. Nejaugi neprisimenate, kad sėdėjote ant akmeninio suolo? Ir kol jūsų dukters ir sūnaus, kaip esu sakęs, nebuvo, gana ilgai su kažkuo kalbėjotės. Taip, tiesa, tarė ponė de Vilfor rausdama, prisimenu, tai buvo žmogus su ilgu vilnoniu apsiaustu, rodos gydytojas. Grina teisybei, ponė. Ten buvau aš. Gyvenau tame viešbutyje jau porą savaičių, buvau išgydę savo liokajų nuo draugio, o viešbučio šeimininką nuo geltlygiais, todėl visi mane laikė įžymiojų gydytojų. Su jumis, ponė, aš ilgai kalbėjausi apie daugą, apie Perudžiną, apie Rafaelį, apie papročius, apie drabužius, apie garsėje akvą Tofaną, kurios paslaptį, kaip buvote girdėjusi, kažkas dar žinojo Perudžoje. Taip, taip, gyvai ir šiek tiek nerimaudama, atsakė ponia de Vilfort, prisimenu. Gerai nebeprisimenu jūsų žodžių, ponia, kalbėjo visiškai ramiai grafas, bet puikiai pamenu, kad kaip ir kiti laikydama mane tuo, kuo nebuvau, jūs tarėteis su manim dėl paneliais de Vilfort sveikatos. Bet jūs iš tikrųjų buvote gydytojas, jeigu išgydėte keletą ligonių, tarė ponė de Vilfort. Moljeras ir Bomaršė jums atsakytų, jog visa laimė, kad aš juo nebuvau. Ne aš išgydžiau ligonius, o jie patys pasveiko. Apie save jums galiu tiek pasakyti, kad iš pagrindų studijavau chemiją ir gamtaus mokslus. Bet tik kaip mėgėjas, suprantate. Tuo metu išmušė šeštą valandą. Jau šešius tarė ponė de Vilfor, matyt labai susijaudinusi. Gal jūs, Valentina, paklaustumėte, ar senelės dar nenori pietų? Valentina atsistojo ir nusilenkusi grafui, tylėdama išėjo iš kambario. Dieve mano, ponė, nejaugi dėl manęs jūs įsintėte panelę de Vilfor, paklausė grafas Valentinai išėjus. Ne, grafė, gyvai atsakė jaunoji moteris. Bet šiuo metu mes valgydiname poną Nuartie tais menkais pietumis, kurie palaiko apgailėtiną jų egzistenciją. Jūs žinote, kokia apverktina mano uošvių būklį. Ponas Devilforas sakė, jis rodus suparaližiuotas. Deja taip. Vargšas senis visai negali judėti, tik siela dar rusena tame žmogiškame pavidale, silpna virpanti, nelyginant gestanti lempą bet atleiskite grafė, kad užsikalbėjau apie mūsų šeimos nelaimės. Aš pertraukiau jūs tuo metu, kai sakėte, kad esate puikus chemikas. To aš nesakiau, ponė, paprieštaravo šipsodamasis grafas. Priešingai studijavau chemiją tik todėl, kad nusprendęs gyventi daugiausia rytuose, norėjau pasiekti karaliaus Mitridatų pavyzdžių. Mitridatis – Rex Pontikus tarė mažasis išdykėlis, karpydamas siluetus iš puikaus albumo lapų. Tas pats, kuris kiekvieną rytą išgerdavo puodelį nuodų su grėtinėle. Eduardai, tu bjaurus vaikas, sušuko ponė de Vilfort, traukdama sūnui iš rankų sugadintą knygą. Tu nepakenčiamas įgrisai mums. Išeik iš čia. Drošk paseserį į senelių nuartyje kambarį. Albumą, tarė Eduardas. Albumą? Aš noriu albumo. Kodėl iškarpiai paveikslėlius? Ogi norėjau. Eik iš čia, drožk. Neisiu, jeigu neduosit albumo, pareiškė berniukas, įsitaisydamas didelėme kreisle ir kaip visada nenusileisdamas. Neškis ir palik mus ramybėje, tarė ponė de Vilfor. Ji padavė Eduardui albumą ir nuvedė jį iki durų. Grafas akimis sekė ponė de Vilfor. Pažiūrėsim, ar uždarys jam išėjus duris. Sušnipždėjo jis. Pone de Vilfor labai rūpestingai uždarė duris, grafas dėjusi to nepastebėjęs. Paskui dar kartą apsidairiusi jaunoji moteris vėl atsisėdo į savo vietą. Leiskite jums pasakyti, pareiškė grafas su mums pažįstamu geraširdiškumu, kad jūs pernelyg griežta tam žavingam išdykeliui. Kitaip negalima, atsakė ponė de Vilfor su motinišku pasitikėjimu. Eduardas mums citavo Kornelijų Nepotą kai kalbėjo apie karalių Mitridatą, tari grafas. Ir jūs nutraukite toje vietoje, kuri liudyje, kad jo mokytojas laiko tuščiai negaišta ir kad jūsų sūnus pagal savo amžių toli pažengęs. Teisybė, grafė, atsakė pradžiuginta motina, jis labai gabus vaikas ir išmoksta viską, ką nori. Turi tik vieną trūkumą labai užsispyręs. Bet grįžkime prie to, ką jis pasakė. Grafe, ar jūs tikite, kad Mitridatas griebėsi tokių atsargumo priemonių ir kad tos priemonės galėjo būti veiksmingos? Aš tuo tikiu, nes pats griebiausi tokio atsargumo, kad nebūčiau nunuodytas Neapolį, Palerme ir Smirnoje tris kartus. Tada, jei nebūčiau ėmėsis šios priemonės, būčiau atsisveikinęs su gyvenimu. Ir tai padėjo puikiausiai. Taip tiesa, prisimenu kažką tokio jūs man pasakojote Perudžoje. Argi? Paklausė grafas meistriškai dėdamasis nustebęs, visai neprisimenu. Aš jūsų klausiau, ar nuodai vienodai veikia šiaurės ir pietų žmonės, ir jūs man net atsakėte, kad šaltą ir limfinį šiauriečių temperamentą nuodai veikia silpniau negu karštą ir energingą pietiečių prigimtį. Tai tiesa, tarė Montekristas. Man teko matyti, kaip rusai rijo be jokios žalos sveikatai augalinės medžiagas, nuo kurių tikrai būtų miręs neapolietis arba arabas. Tai jūs manote, kad čia šią prasme galima pasiekti geresnių rezultatų negu rytuose ir kad ukanoto bei lietingo klimato žmonės greičiau pripranta absorbuoti nuodus negu karšto. Žinoma, bet tai apsaugus juos tik nuo tų nuodų, prie kurių jie pripratino savo organizmą. Taip suprantu. O kaip, pavyzdžiui, jūs pradėtumėte save pratinti, arba tikriau sakant, kaip pripratinote? Tai labai paprasta – Sakysime, jūs iš anksto žinote, kokių nuodų jums ketina duoti. Sakysime, tie nuodai yra, pavyzdžiui, brucinas. Brucinas, rodos, gaunamas iš dirbtiniais angusturiniais žyviais, tarė ponė de Vilfor. Taip, ponė, atsakė Montekristas. Bet matau, man nebus ko jūs mokyti. Leiskite tik jūs pasveikinti. Retai pasitaiko moterų, kurios turėtų tokių įsamių žinių. Turiu prisipažinti, tarė ponė de Vilfor, aš jaučiu pašėlusią aistrą okultizmui, kuris jaudina vaizduotę lyg poezija ir sprendžiamas skaitmenėmis lyg algebrus lygtys. Bet prašom toliau kalbėti. Tai, ką jūs pasakojate, man labai įdomu. Na, sakysime, tarė Montekristas, kad tie nuodai bus, pavyzdžiui, brucenas ir kad jūs pirmą dieną suvartojote jų miligramą, kitą dieną 2 miligramus, o per 10 dienų centigramą. Po 20 dienų išgerdama per dieną dar po miligramą turėsite 3 centigramus. Gana didelė dozė, kuri jums bus visai nekenksminga ir kuri būtų labai pavojinga kiekvienam kitam žmogui nesijėmusiam tokių atsargumų priemonių. Pagaliau po mėnesio, jeigu jūs ir kitas žmogus išgersite po stiklinę vandens iš tos pačios ropinės, Tas kitas mirs, o jūs tik iš lengvo negalavimų pajusite, kad į tą vandenį buvo įpilta nuodingų medžiagų. Ar jūs nežinote kitokio priešnodžio? Ne, nežinau. Aš daug kartų esu skaičiusi tą pasakojimą apie Mitridatą, kalbėjo susimašiusi ponė de Vilfor, bet laikiau jį pasaką. Ne, ponė. Nusidėję savo įpročiui, istorikai šį kartą parašė tiesą. Bet aš matau, kad mūsų pokalbių tema nėra atsitiktinė jūsų užgaida. Prieš porą metų klausinėjote manęs panašių dalykų ir sakote, kad jau seniai jūs domina Mitridato istoriją tas tiesa grafė. Jaunystėje labiausiai mėgo botaniką ir mineralogiją, o kai sužinojo, kad gydomųjų žolių vartojimo būdų pažinimas neretai duoda raktą suprasti visai rytų tautų istorijai ir gyvenimui, kaip gėlis išreiškia jų pažiūrai meilę, aš pasigailėjau, jog negimiau vyru, kad galėčiau tapti kokiu flameliu, fontana ar kabaniu. Jo labiau, ponė, atsakė Montekristas, kad rytuose žmonės darosi iš nuodų ne tik šarvus kaip mitridatas, bet ir durklą. Mokslas jų rankose virsta ne tik apsigynimo, bet ir puolimo ginklu. Vienu jie ginasi nuo fizinių kančių, kitų kovoja su savo priešais. Opiumas, šunvyšnė, dirbtinė angusturinė žievė, žalčių oda, lauravišnė padeda jiems užmigdyti tuos, kurie norėjo juos pabudinti nerasi nei vienos egiptietės, turkiais arba graikiais, jos čia dažnai vadinamos geromis senutėmis, kurios savo chemijos žiniomis nenustebintų kiekvieno gydytojo, o psichologijos išmanimo neišgazdintų kiekvieno nuodėmklausio. Šit kaip? Nusistebėjo ponė de Vilfor, kurios akys per visą tą pokalbį degė keista ugnimi. Taip, toliau kalbėjo Montegristas – Visos paslaptingos dramos rytuose užsimesga nuo meiliais lašų ir atsimesga nuo mirtį nešančių žoliais arba nuo gėralo atidarančių dangų ar paverčiančių jį pragaru. Čia tiek įvairių atspalvių, kiek užgaidų ir keistenybių medžiaginėje ir dvasinėje žmogaus prigimtyje. Pasakysiu dar daugiau. Tų chemikų menas nuostabiai moka derinti vaistus ir ligą su meiliais geismais ir keršto troškimu. Bet grafė, tarė jaunoji moteris, tie rytų žmonės, tarp kurių jūs praleidote dalį savo gyvenimo, matyt tokie pat fantastiški, kaip ir tų nuostabių kraštų pasakos. Ir ten galima nebaudžiamai sunaikinti žmogų. Vadinasi, iš tikrųjų egzistuoja Bagdadas ir Basora, kuriuos aprašė Galanas. Antuanas Galanas 1646-1715 prancūzų orientalistas, tūkstančio ir vienos nakties pasakų vertėjas. Vadinasi, sultonai ir viziriai, kurie valdo tuos žmonės ir atstoja tai, kas Prancūzijoje vadinama vyriausybė, iš tiesų yra Harun al-Rašidai ir Džafarai. Jie ne tik atleidžia nuodytojui, bet ir paskiria jį pirmojų ministru – jeigu jo nusikaltimas buvo sumaniai atliktas, ir įsako aukso raidėmis išpjaustyti to nusikaltimo istoriją, norėdami ją prasiblaškyti nuobodalio valandomis. Ne, ponė, fantastiškumo laikai praėjo net rytuose ir ten, tik kitaip vadinami ir kitaip apsirengę, taip pat yra policijos komisarai, tardytojai, karališkiai prokurorai ir ekspertai. Nusikaltelius ten puikiai moka karti, užmauti ant baslių arba meistriškai nukirsti jiems galvą. Bet pastarieji, gudrų sukčiai, sugeba išvengti žmonių teisingumo ir sėkmingai įgyvendinti klastingus savo sumanimus. Pas mus kvailys, apseistas neapykantos ar godumo demonų ir norėdamas sunaikinti priešą arba numarinti iš karšus į giminaitį, eina į vaistinę, pasivadina išgalvotų vardu ir tuomet jį dar lengviau suranda, negu kad būtų pasakęs tikrą savo vardą. Ir ta dingstimi, neva žiūrkiais trukdančius miegoti, nusiperka 5 ar 6 gramus aršenikų. Jeigu jis labai atsargus, užeina į 5 ar 6 vaistinės, ir tai 5 ar 6 kartus pasidaro lengviau jį surasti. Gavęs reikalingų vaistų, jis duoda savo priešui ar nukaršusiam giminaičiui tokią aršeniko dozę, nuo kurios vietoje kristų mamutas ar mastodontas. O auka nuo jaus be jokios regimos priežasties ima taip klykauti, kad visas kvartalas neturi kur dengti. Tuomet priguža daugybį policininkų ir žandarų, pakviečia gydytoją, kuris padaro numirėlių skrodimą ir šaukštų kabina iš jo skrandžio bei žarnų aršeniką. Kita diena šimtai laikraščių aprašo įvykį su aukos ir žudiko pavardėmis. Vakare vaistininkai atvyksta pranešti, tai pas mane jis pirko aršenikų. Ir jie greičiau pažins 20 pirkėjų, negu nepažins vieno. Tuomet nusikaltęs kvailys sučiumpamas, sudinamas į kalėjimą, tardomas, suvedamas į akistatą, apkaltinamas, nuteisiamas ir nugiljotinuojamas, arba jei nusikaltelis gana žymi dama, nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos. Štai kaip jūsų šiauriečiai elgesi su chemija. Beje, derių, reikia pripažinti, buvo protingesnės. Antuanas François Derių, nuodytojas, 1777 metais Paryžiuje jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Kągi, grafė, tarė juokdamasi ponė de Vilfor, kiekvienas daro kaip moka. Ne visi žino medičių ar bordžių paslaptis. Dabar toliau kalbėjo grafas guštelėjęs pečiais. Jei norite, aš jums pasakysiu, kokia yra visų tų šiurpių dalykų priežastis. Tokie, kad jūsų teatruose, kiek galiu spręsti skaitydamas pjeses, kurios ten statomos, žmonės nuolat usiverčia ir geria iš buteliuko arba praryja žiedę paslėptus nuodus ir krinta negyvė. Po penkių minučių uždanga nusileidžia ir žiūrovai įsiskirsto. Žmogžudystės pasiekmys lieka nežinomos. Jūs niekada nepamatysite nei policijos komisarų su savo juosta, nei kapralų su keturiais kareiviais. Užtat neprotingi žmonės tiki, kad gyvenime viskas taip ir vyksta. Bet išvažiuokite truputį už Prancūzijos. Išvykite nors į Alepą, į Kairą arba bent į Neapolį, Romą ir pamatysite einant gatve liemeningus, gaiviaus rausvaus veidos spalvos žmonės, apie kuriuos – koks raišas velnės netikėtai su juo susidūrus galėtų jums pasakyti. Šis paunas jau trys savaitės užnuodytas ir po mėnesio bus šaltas lavonas. Vadinasi, tarė ponė de Vilfor, jie rado garsėje akvatofanus paslaptį, apie kurią man perudžoje sakė, kad ji prarasta. Bet argi pasaulyje kas nors prarandama? Menai klajoja ir apeina visą pasaulį. Daiktai keičia tik savo pavadinimus, o tamsuomenį to nepastebi. Tačiau išvada visada ta pati. Nuodai ardo vieną arba kitą organą. Vieni veikia skrandį, kiti smegenis, treti žarnyną. Ir štai nuodai sukelia kosulį. Kosulys virsta plaučių uždegimu arba kokią nors kitą ligą, įtraukta į mokslo knygas, o tas netrukdo jai būti mirtina. Bet jeigu ji ir nebūtų mirtina, būtinai tokie pasidarytų dėl vaistų. Eiliniai mūsų gydytojai dažniausiai tik vidutiniški chemikai ir jų vaistai arba kovoja su liga arba jai padeda, čia jau kaip kada. Ir štai žmogų žudo pagal visas to meno taisyklės, o įstatymas bejėgis, kaip sakė vienas mano draugų, puikus abatas Adelmonti iš Taurminos, geriausias Sicilijos chemikas, nuodugniai studijavęs šiuos nacionalinius stebuklus. Tai baisu, bet nuostabu, tarė jaunoji moteris, sustingusi nuo dėmesio. Prisipažįstu, visas tas istorijas laikiau viduramžių prasimanimais. Mūsų epochoje viskas dar patobulėjo. Kamgi tuomet egzistuoja laikas, kam visokios paskatinimų priemonės ordinai, Montjono premijos, jei ne tam, kad visuomenį dar labiau tobulėtų o žmogus pasieks tobulumą tik tada, kai galės kaip Dievas kurti ir naikinti. Naikinti jis jau išmoko, vadinasi, pusė kelių nueita. Taigi, tari ponė de Vilfor, vis grįždama prie savo tikslo. Bordžių, medičių nuodai, bet to Rene Rudžierio, vėliau turbūt ir barono Trenko, kuriais taip piknaudžiaudavo šių dienų drama ir romanas. Buvo menų kūriniai, ponė, atsakė grafas. Nejaugi manote, kad tikras mokslininkas čiups žmogų, kuris jam reikalingas? Jokių būdu. Mokslas mėgsta rikošetus, fokusus, fantaziją, jeigu galima tai pasakyti. Pavyzdžiui, tas mielas abatas Adelmonti, apie kurį jums kalbėjau, atlikdavo šioje srityje nuostabių bandymų. Iš tikrųjų? Taip, ir aš jums duosiu pavyzdį. Jis turėjo puikų sodą, pilną gėlių, daržovių ir vaisių. Iš daržovių jis parenka pačią nekalčiausią, sakysim, kopūstą. Per tris dienas laisto kopūstą aršeniko skėdiniu. Trečią dieną kopūstą susirga ir pagelsta, ateina laikas jį pjauti. Visiems jis atrodo pribrendęs ir nieko nekaltas. Tik abatas Adelmonte žino, kad jis apnuodėtas. Tuomet jis parneša tą kopūstą namo, paima triušį. Abatas Adelmonte turėjo kolekciją triušių, kačių ir jūros keulyčių – tokia pat kaip daržovių, gėlių ir vaisių kolekcija. Taigi abatas Adelmontai paima triušį ir duoda jam suėsti vieną kopūsto lapą. Triušis pastimpa. Kuris tardytojas rastų čia ką nors smerktino? Kuriam karališkajam prokurorui galėtų ateiti galvą iškelti bylą mažandy arba fluransui dėl triušių? Jūros keulyčių arba kačių nugalabijimų. Mažandy ir fluransas prancūzų fiziologai nei vienam. Vadinasi, triušis pastimpa, net kreipdamas teisingumo įstaigų dėmesio. Paskui abatas Adelmonti liepia savo vyrėjai ištroškinti vargšą triušį, o jo vidurius išmeta į mišlyną. Po mišlyną kapstosi višta. Ji sulėsa tas žarnas, susirga ir kitą dieną taip pat pastimpa. Kai ją tampo priešmirtiniai traukuliai, pro šalį skrenda vanagas. Adelmontais šalyje daug vanagų. Puola višta, nusineša ant uolos ir suryja. Po trijų dienų vargšui vanagui, kuris nuo tos vištienos visą laiką negaluoja, ima svaigti galva. Ir iš padangės kaip akmuojas krinta į jūsų tvenkinį. Lydeka, ungurys ir morena, kaip žinote, rajus. Jie kimba į vanagą ir kągi įsivaizduokite, kad kitą dieną ant jūsų stalo atnešamas tas ungurys, lydeka ir ta morena. Nunuodyti ketvirti iš eilės. Jūsų svečias bus penktasis ir mirs po aštuonių ar dešimties dienų nuo žarnyno skausmų, nuo širdies priepolio ar pūlinio skrandyje. Gydytojai padarys lavonų skrodimą ir pasakys, mirė nuo auglio kepenyse arba nuo šiltinys. Bet, tarė ponė de Vilfor, visa ta aplinkybių grandinė gali labai lengvai nutrūkti. Vanagas reikiamų momentu gali nepraskristi ar nukristi šimtą žingsnių nuo tvenkinio. Čia ir yra menas. Rytuose, norint būti įžymių chemikų, reikia mokėti vairuoti atsitiktinumus. Ir tai padaryti ten moka. Pone de Belfort susimašiusi klausėsi. Bet, tari ji, aršenikas palieka žymių. Nesvarbu, kaip jis pateks į žmogaus kūną, jie atras, jeigu jau ten yra mirštamas kiekis. Jūsų teisybė, sušuko Montekristas. Kaip tik tai aš ir pasakiau mielajam Adelmontai. Jis pagalvojo, nusišypsojo ir atsakė man siciliečių posakių, kurį rodos turi ir prancūzai. Mano sūnau, pasaulis ir buvo sukurtas ne per vieną dieną, o per septynes. Ateikite sekmadienį. Sekmadienį aš vėl nuėjau pas jį. Užuot laistęs kopūstą ar šeniku, jis palaistė jį druskos ir strichnino skėtiniu. Šį kartą kopūstas visai netrodė sergas ir triušiai nekilo jokių įtarimų. Bet po penkių minučių triušis padvėsi. Višta užlėsi triušio ir kitą dieną taip pat nugaišo. Tada mes, nelyginant vanagai, nunešėm vištą ir ją prapjovėm. Šį kartą visi ypatingiai simptomai buvo dengė, likę tik bendri. Nė viename organe nebuvo jokių specifinių žymių, tik nervų sistemos sudirginimas ir kraujo įsiliejimo į smegenis žymiais. Višta buvo nenunuodyta, o padvėsusi nuo apopleksijos. Vištoms tai retai atsitinka. Žinau, bet žmonėms toks reiškinys įprastas. Pone de Vilfor atrodė vis labiau susimašiusi. Kokia laimė, tarė ji, kad tokius preparatus gali pagaminti tik chemikai, kitaip juk iš tikrųjų viena pusė žmonijos nunuodytų kitą. Chemikai arba tie, kurie domisi chemiją – nerūpestingai atsakė Montekristas. Be to, tarė ponė de Vilfor, sunkiai atsiplėždama nuo savo minčių, kad ir kaip gudriai padarytų nusikaltimą, jis visuomet bus nusikaltimas. Ir jeigu jo nepastebi žmonių teisingumas, jis nepasisleips nuo Dievo akių. Rytų tautos nepasižymi tokia jautrė sąžinė kaip mes, ir jos apdairiai likviduoja pragarą. Štai ir viskas. Pone, Tokioje skaičioje sieloje kaip jūsų, aišku, turi kilti įvairių abejonių, bet sveikas protas privers jūs tas abejonės atmesti. Tamsėje žmogaus mąstymo pusę puikiai išreiškia žinomas Žanas Žakas Ruso. Paradoksas, prisimenate, mandarinas, kuris užmušamas už 5000 mylių, pajudinus piršto galiuką. Visas žmogaus gyvenimas pilnas tokių poelgių ir jo protas nuolat varginamas tokių svajonių. Mažai rasite žmonių, kurie ramiai smeigtų peilį savo artimui iš širdį arba duotų jam, norėdami išgyvendinti iš šio pasaulio tokią aršeniko porciją, apie kokią mes kalbėjome. Tai iš tikrųjų būtų ekscentriška arba kvaila. Tam reikia, kad kraujas virtų, kad pulsas pašėlusiai tvinksėtų, kad širdis apsiverstų. Bet jeigu pakeitę žodį, kai praktikuojama filologijoje švelnesnių sinonimų, jūs atliekate paprastą pašalinimą. Jeigu užuot įvykdę bjaurę žmogžudystę, tik pašalinate iš savo kelių tą, kuris jums kliudo, ir darote tai švelniai, be prievartus, be skausmo, be kančių, kurios auka daro kankiniu, o jūs tikra to žodžio prasme budeliu. Jeigu nėra nei kraujo, nei dėjavimų, nei traukulių, nei ypač to baisaus ir kompromituojančio žaibiško galo, jūs išvengiate atvildo, kurį numato žmonių įstatymai, jums saka, nedrumsk visuomenės ramybės. Štai kaip veikiama ir siekiama savo tikslų rytuose, kur žmonės rimti, flegmatiški ir nesigaili laiko, kai susiduria su kokiamis nors svarbiomis aplinkybėmis. O sąžinį, susijaudinusi paklausė ponė de Vilfor, nejučiamis atsidusdama – Taip, atsakė Montekristas. Taip, laimė yra sąžinė, be jos mes būtume labai nelaimingi. Po kiekvieno energingo poelgio mus gelbsti mūsų sąžiniai. Ji randa mums tūkstančius atleidimų, apie kuriuos sprendžiame patys. Nors tos išvados ir apsaugo mūsų miegą, bet teismas ko gero jų nepaisytų ir paskeltų mums mirties nuosprendį. Turbūt stebuklingai sąžiniai nuramino Richardą III, nužudžius abu Eduardo IV sūnus. Iš tiesų jis galėjo savo pasakyti, tie siaubingo karaliaus engijų vaikai paveldėjo savo tėvo įdas. Ir aš vienintelis pastebėjau jų jaunystės polinkius. Tie vaikai kliudė man sukurti gerovę anglų tautai, kurią jie tikrai būtų padarę nelaimingą. Taip sąžinė nuramino ir Ledi Macbeth, kuri kad ir kažin ką sakytų Šekspyras, norėjo pasodinti į saustą ne savo vyrą, o sūnų. Taip, motinos meilė tokia didelė dorybė, tokia galinga varomųjį jėga, kad ji daug ką pateisina. Ir po Donkano mirties Lady Macbeth būtų buvusi labai nelaiminga, jeigu ne jau sąžinė. Pone de Vilfor godžiai klausėsi šių baisių išvadų ir ciniškų paradoksų – kuriuos grafas dėstė kaip visada su naivia ironija. Po valandėlis gitarai. Žinote, grafė, jūsų argumentai siaubingi ir jūs matote pasaulį gana rūškaną. Arba taip sprendžiate apie žmoniją dėl to, kad žiūrite į ją pro kolbas ir retortas. Jūs iš tikrųjų esate įžymus chemikas. Ir tas eliksyras, kurio davėte mano sūnui ir kuris taip greitai jį atgaivino. Nelabai juo pasitikėkite, ponė, tarė Montekristas. To eliksyro lašas atgaivino mirštantį vaiką. Bet trys lašai būtų sužadinę tokį kraujo antplūdį į plaučius, kad širdis būtų ėmusi daužyti daužytis. Šeši lašai būtų užgniaužę jam kvėpavimą ir sukėlė daug sunkesnį apalpimą negu tas, kurį matėme. Na, o dešimt lašų ji būtų nužudę vietoje. Prisimenate, kaip griežtai neleido jam liesti tų buteliukų tai ten labai stiprūs nuodai? Dievo žinia. Pirmiausia, susitarkime, kad nuodų, kaip juos suprantate, visai nėra. Medicina naudojasi pačiais stipriausiais nuodais, bet protingai juos vartojant jie virsta gydomaisiais vaistais. O kas ten buvo? Ten buvo mano draugo mylojo abato Adelmontis išrastas preparatas. Jis ir išmokė mane juo naudotis. Turbūt tai puikus vaistai nuo spazmų, tarė ponė de Vilfort. Labai puikus, jūs galėjote tuo įsitikinti, atsakė grafas. Aš dažnai jais naudojuosi, tai žinoma labai atsargiai, pridūrė jis juokdamasis. Tuo nebejoju, tokį patonu atsakė ponė de Vilfor. Man tokie nervingai ir taip greitai alpstančiai labai reikėtų daktaro panašaus į Adelmonte, kuris sugalvotų ką nors, kad aš galėčiau laisvai kvepuoti ir nebijočiau mirti nuo uždusimų. Bet kadangi Prancūzijoje tokį daktarą sunku rasti, o jūsų abatas vargu ar sutiktų važiuoti dėl manęs į Paryžių, kol kas turiu tenkintis ponų planšo vaistais. Paprastai geriu mėtų ir Hoffmano lašus. Žiūrėkite, čia yra tablečių, kurias man gamina pagal specialų užsakymą, tai dviguba dozė. Montekristas atidarė vėžlio kaulo dėžutę, kurią jam buvo padavusi jaunoji moteris ir kaip mėgėjas nusimanas apie tokius dalykus, pauosti tabletes. Puikios, tarė jis. Bet jas reikia nuryti, o tai ne visada galima, kai žmogus apalpęs. Mano vaistai geresni. Aišku, aš taip pat vartočiau jūsų, nes pati mačiau, kaip jie veikia. Bet tikriausiai tai paslaptis ir aš nesu tokia nekukli, kad jūsų klauščiau. Bet aš toks mandagus, tarė Montekristas stodamasis, kad laikau savo pareigą tą paslaptį jums atskleisti. Ach, grafė, bet tik įsidėmėkite, maža dozė vaistas, didelė dozė nuodai. Vienas lašas gražina gyvybę, kaip matėte, penki ar šeši neišvengiama mirtis ir juo labiau netikėta, kad įlašinti į stiklinę vyno jie visiškai nekeičia jo skonio. Bet aš daugiau nekalbėsiu apie tai, ponė, nes galima pamanyti, kad jums patarinėjau. Išmušus pusę septintos buvo pranešta, kad atvyko ponios de Vilfort draugė, kuri buvo pakviesta su ja pietauti. Grafe, jeigu aš turėčiau garbę matyti jūs trečią ar ketvirtą sykį, o ne antrą, tarė ponė de Vilfort, jeigu turėčiau garbę būti jūsų draugė, o ne tik laimę, būti jums dėkinga, Aš būtinai prašyčiau, kad pasiliktumėte pas mane pietauti ir nepriimčiau jūsų atsisakymų. Labai ačiū, atsakė Montekristas, bet mane saisto įsipareigojimas, kurio negaliu neatlikti. Žadėjau palidėti į teatrą vieną graikų kunigaikštytę savo pažįstamą, kuri dar nėra buvusi operoje ir tikisi, kad ją lydėsiu. Tuomet iki pasimatymo grafė ir neužmirškite mano vaistų. Jokių būdų, ponė, nes neįmanoma užmiršti valandos, kurią praleidau kalbėdamasi su jumis. Montekristas nusilenkė ir išėjo. Pone de Vilfort susimastė. Tikrai keistas žmogus, tarė jis savo ir man rodos jo vardas Adelmonte. O Montekristas džiaugiasi, kad pokalbis prašauko visus jo lūkesčius. Vis dėlto pagalvojo jis išeidamas, tai gera dirba, aš tikras, jog mestai ją sėklą bergžiai nežus ir kitą dieną tesėdamas savo žodį jis nusintė žadėtąjį receptą.